uguhana ibikorwa bijanye n'igiturire hamwe no guteza imbere imico myiza biri mu ngendo nkuru zoshigwa mu nteguro y'igihugu yo kugwanya igiturire bihizwa na Faustin Ndikumana rongo yishira hamwe Parseme ni bamwe mu bashinga amateka ntibatahura igituma imigambwe iri mu byafatiwe ko mu gutora abakomiseri b'umugwi wigenga uriro agateka kazina muntu CNDH kandi ari umugwi wigenga ayo amafaranga ah, angana imiliyari mirongo ibiri n'indwi mu mafaranga y'amarundi niyo abatanze ibikoresho byo kubaka mu kigo kigejwe inyubako ubuha bavuga ko baheraniwe bagasaba gutunganirizwa ndetse kubaha ikaze muri makuru tera mu bijyanye n'umutekano umunyororo w'imyaka ibiri n'igice hamwe n'ihadabu ry'amafaranga ibihumbi mirongo itanu n'icyo gihano sentare y'intara ya bururi yahanishije ku mugoroba kuri uyu wa kabiri umugabo azwi izina rya meshake minani yagiriwe n'icyaha cyo gukubita no gukomeretsa n'impaka mwene wabo ribe bivugwa bimuviramo urupfu hari igenekezo ya mirongo ibiri na kane ukwezi kwa kane mwaka turimwo imuhiri wabo ku mutumba rushemeza muri komine ntara ya bururi bapfuye igiti nyene kwicwa yabuza ko gicibwa kuko ari iciwe iyo sentare nyene yahanishije kandi mushiki wa wabo kabura Lenirde yagiriwe n'icyaha cyo kudatabara uwo muntu umunyororo w'amezi atandatu nawe murumuna wabo Jacqueline Shimirimana akaba yagiye n'icaha akaba yagizwe ico canyene akaba yejejwe Minani Meshake yategetswe kandi kuzoriha indishi izohabwa umuryango wishwe ungana miliyoni 10 na were Niride Kabura atange indishi ingana ni miliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi batayarishe ngo wambera azopfungwa munyororo w'agatsindikiro w'imyaka 50 wa kabiri nawe hafungwa imyaka cumi sentare inkuru ya bururi ikaba yari yashyize mu mwiherero kuri wa gatanu urwo rubanza ah, rwaburanishijwe mu manza zikibiriraho higwa integuro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa nimero imwe agakwego cumi na kabiri yo kuwa mirongo inani ruhenshi bibiri na cumi n'indwi tumukurikire iyo nteguro rero y'ibwirizwa tubazaniye ibishasha birimo bibikurikira ubwa mbere amakoperative akora akurikiranwa n'ikigo ingene gifatwa abakigize imirimo cyangwa ibikorwa kijejwe n'uko gikora ishingwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu bwa kabiri ukuba ikigo cahora gikukira ibiro by'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu navyo nyene birafuswe mu ibwirizwa kandi aho kizokukira haratomowe neza mu itegeko ry'umukuru w'igihugu bwa gatatu ibikorwa n'ingene ikigo gikora byarafuswe mu ibwirizwa kugira izotomogwe neza muri iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu muri make navuga ko ni ibintu nyamukuru bibiri icya mbere ni uko twasanze ibwirizwa shingiro ry'umwaka w'ibihumbi na cumi n'umunani ritegekanya ikibanza cy'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu iri bwirizwa tuje gusaba ko rihinduka rikaba ryasaba yuko anakope itwagwa muri dezemvisi perezidansi Uguhana ibikorwa bijanye n'igiturire hamwe no guteza imbere imico myiza biri mu ngendo nkuru zoshigwa mu nteguro y'igihugu yo kugwanya igiturire ni iciyumviro c'umuyobozi w'ishirahamwe Parseme rihimiriza abarundi guhindura ingendo mu ruganda rwo guhanahana ivyumviro rwahuje abakorera muri ico gisata ni nyuma y'umwiherero wakozwe n'abagize leta mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka ku bijanye no gushiraho iyo ntumbero Fasta ndi kumana abona ko ariko kwakwiye kubaho imbere ya byose ishaka mu nzego ziyoboye igihugu tumukurikire icya kabiri ni uko haba inzego zirwanya igiturire zibishoboye zigenga zifise uburyo bukwiye zikorera no ku mategeko atomoye igira gatatu ni uko guhana abajya ibiturire biba ingendo cyane cyane abo nyine baba bari mu mabanga cyangwa n'ibiki kugira ntabe gukingiranira ikibaba no gushyiraho imigenzo myiza kuronka atunga binjira mu gihugu bisaba ibi kuronka abashobora gufasha igihugu bisaba ibi gutunganya neza make dufise bisaba ibi kuronka inshabwenge zikora akazi neza n'ibiki zije imbere bisaba ibi haba mu kuronka ababikora haba mu kuronka uburyo haba mu kubutunganya neza bisa bibi urumva rero ibi bitahari tuba turi ko turidigadiga isanganiro inama isumba ingimba Amakuru tubateguriye rabandanya mujanye n'agateka kadina muntu bamwe mu bashinga amateka ntibatahura igituma imigambwe iri mu byafatiwe ko mu gutora abakomiseri bo mu w'igihugu wigenga ujejwe agateka kadina muntu CNDH kandi ari umugwi wigenga byavugiwe mu nama nshinga bateka kuri wa mbere igihe hari haramutse hatogwa abakomiseri bashasha bo mu gusendahashe basubirira bahahora abakomiseri bagera kuri ndwi kuri 21 bashitse mu nama nshinga mateka bakaba ari bo bemejwe n'inama nshinga mateka hisungwa ahanini intara impamyabushobozi abafise uburambe mu kazi kajanye n'ivy'agateka kazina muntu ubwoko n'igitsina inkuru tubaza mugenzi wacu Alexis Ndayisenga nk'uko byashyikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka daniel gerard ndabirabe mu byafatiwe ko ku kujya muri uwo mugwi harimo imigambwe bamwe mu bashingamateka bashyikirije amakenga ajyanye n'ingene mu gutora abagize uwo mugwi hajyamo ibijyanye n'imigambwe umushingamateka pascal gikeke hamwe na simon bizimungu bifuje kumenya igituma muri kino kiringo turiko turasozera twari tumaze gutora abaja muri ano makomisiyo nasiyonari batari bake Eh, mugabo ntaho twari bwabwirwe yuko ari abakandida baje baserukira imigambwe amakenga rero nanje nacengira eh, aba bantu mirongo ibiri n'umwe bagira baduca imbere eh, bivuge bivuge na cyane cyane mu bijyanye n'ibi bijanye n'agateka kazina muntu mbega baca bagira ko batubwira n'imigambwe baje bavamo muvuze muti rero abarujamo bashikirizwa n'imigambwe nagize ikibazo none ko tuzi imigambwe ari myinshi ngaha yose iba yabaye konsite kugira ngo bishobore gutanga dekanti iba itabaye konsite yumva ko kereke kandi biza kugorana ubwo iyo nkuru tuba kurukwita abahinga turumva tugira turakwita abanyamigabane ku rundi ruhande umushinga amateka akarorero anatole abaza nimba uwo mugwi bisigura ko uzoca utakaza igihagararo cyawo waheruka kugumana inyuma y'amasuzuma icyo tuzi ni uko uyu mugwi mu by'ukuri ni umugwi utegeza kwigenga by'ukuri rero twumvise yuko batakoze hanyuma bagatanga imihoho sinatahuye neza ariko kandi icyo nokongera ko mu bisanzwe uyu mugwi turabona neza yuko byari byawuguye mu ntango ariko mu nyuma waragize ijambo urava muri stati eh, b wari ufise uraja muri stati a kandi burya irya stati iraheza nayo nyine igatanga ishusho nziza ku gihugu cyacu rero jye muvuze yuko Uh, uwo mugwi wakora nabi kandi tujya waradugije amanota naho nyene nacingira amakenga yishura kuri ayo makenga y'abashinga amateka Daniel Gerard Ndabirabe yamenyesheje ko ahanini ibibazo nk'ibyo bitaraba inama mashinga amateka abene gihugu bajejwe n'imigambwe kwebwe rero iyo hageze yuko nko muri za recruitment benizi bariko bararondera batorokanya abakandida bashaka kuzoja kwipima biraheza bakabicisha mu migambwe iyo rero bamaze kumvika bakaturungikira abantu twebwe ntacyo tuza kongeramo ntacyo tuza gukuramo aha kuko twebwe natwe turi abanyamigambwe batandukanye bari hano iyo rero bamaze kurungika bumvika bakurungika amazina twebwe amakuru dukura mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu CNIDH avuga ko abakomiseri bashasha batowe mu gihe babiri mu bahahora bari basigaje ikiringo cy’umwaka umwe batanu nabo bakaba bari basigaje imyaka ibiri kugira ngo barangize ikiringo abandi bakomiseri bagize uwo mugwi Dr. Manirambona Jean Bosco n'imenya Gloriose ndayumvire Dina hamwe na ambassadeur eh, ntambuka Isa none wagiye kurongora umugwi w'igihugu jero agateka kadina munsendahaje ngo asubire Dr Stigte Vinyi nimuraba yobarinde twibaza mirekanyange musenyeri martin blaise nyaboho yavutse igenekezo rya cumi na gatanu ukwezi kwa gatandatu igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na gatanu muri komine ryansoro y'intara ya gitega afise impamyabushobozi y'ivyigwa vy'iyobokamana ico bita teologie systematike mu gifaransa yaronse mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na kabiri kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'indwi gushika uno mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatanu ni musenyeri akaba anaserukira imbere y'amategeko diyoseze y'abantu Anglikani y'imakamba kuva muri bibiri na cumi na gatandatu gushika bibiri na mirongo ibiri na rimwe uyo musenyeri yari musenyeri mukuru w'ishengero rya Anglikane mu Burundi muri bibiri na cumi n'umunani gushika bibiri na mirongo ibiri na gatatu yari cegera c'urongoye inama y'amashengero ya Anglikane mu karere ka Afrika ivuga igifaransa mu matora ya bibiri na cumi musenyeri Martin Blaise Nyaboho yari cegera c'urongoye umugwi utegura amatora mu ntara y'amakamba nayo mu matora amatora ya bibiri na cumi na gatanu yaciye arongora uyu mugwi utegura amatora sepi mu ntara y'amakamba nyene muri bibiri n'umunani na bibiri na mirongo ibiri na kabiri yaraharaniye ku mbono ya leta y'u Burundi 2024-2026 mu bihumbi bibiri na mirongo mirongo ibiri ibiri na na na na kabiri bibiri gatatu Musenyeri Martin Blaise Nyaboho yararongoye imigwi yari igiye gukurikirana amatora mu bihugu bya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo na Zimbabwe uyu musenyeri akaba yize amashuri mato mu Gweza ariga ku ishuri ryo mu Kibimba Ecole Normale mu gihumbi kimwe na gatatu gushika igihumbi kimwe irindwi 970 n'indwi yize muri kaminuza y'inyigisho za Bibiliya y'imweya nayo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na kabiri gushika gihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani na gatanu yize muri kaminuza y'inyigisho z'iyobokamana ico bita teoloji mu gifaransa imatana harakoze mireka nyange abatanze ibikoresho byo kubaka mu kigo kijejwe inyubako obuha bamenyesha ko baheraniwe n'ico kigo amafaranga angana miliyari mirongo irindwi z'amarundi anise niyo nkuru aserukira abo bakozi akamenyesha ko icyo kibazo bamaze kugitura umushikiranganje ajejwe inyubako ariko ko atanyisha tomoye barigera baronka agasaba ko botunganizwa ko amafaranga bagura ivyo bikoresho batanga muri ubuha bari bayasabye ingurane mu mabanki tumukurikire ikibazo dufise ni ikijyanye n'amafagitire twatanze muri obuha ku bikoresho twatanga aho bariko barubaka ivuriro eh, rya hopitale mu yange mirongo umunani n'indwi eh, ariko rero muri rusange nko mu gihugu cyose hariho abagiye barakora nk'ibyo bikorwa twese hamwe twishyuza imiliyaridi zishyika mirongo ibiri n'indwi z'amafaranga y'amarundi haramu amaze kuyitura kugira ngo mushikirize ico kibanzo twayituye umushikiranganje w'inyubako aho yatwakiriye turi mu muniniya hanyuma icyo gihe aratwemera yuko e, agifashe mu minwe mbere ubaye umunsi wa nyuma tuja iwe ko barosa ahantu bashobora gukura ayo mafaranga aca agira ko atwemera ko mu kiringo kingana n'ukwezi ayo mafaranga tuzoba twamaze kuyaronka ariko ukwezi kwaraheze ubu turi mu kwezi kugira kabiri amafaranga ntiturigera tuyaronka tumaze gusubirayo inshuro zirenga zitatu tutahamusanga eh, aho tugerageza kuhasanga nk'umu konseye wiwe ntayigayezwa eh, yatubwiye ko bagiye kubandanya babyiga no kurondera ahantu bashobora gukura ubwo buryo mbere acatubwira yuko mu minsi atari yakure bashobora kuba bahungiye kuronka imiliyaridi zitandatu ariko haraheze ikiringo c'indwi zibiri ayo mafaranga tutarayumva ko yasohotse ubu none ni giki musaba twe twosaba ko twotunganirizwa kuko ubu ntitugira aho dutaha abasabye ingurane mu mabanki amabanki ariko aratwirukako abakozi twakoresheje bariko baratwirukako abana bacu ntibakija ku mashure kubera uburyo tutaronka bwo kubasomesha tugasaba rero yuko bodutunganiriza mu kugira utwo dufaranga kugira ngo natwe twisuganye ako kamo uwa mbere utangura kugatera umushikiranganji w'inyubako hanyuma wa kabiri ni Sebarundi yumve amarira yatwebwe twakoze twitanga tutiziganya ariko tukarindira ko duhembwa amafaranga ajyanye n'ibikorwa twakoze tukabura hano ise niyo nkuru yari kuri mikoro mugenzi wacu Jamari Vianney Ngendakumana na yamakuru ava mu bushikiranganje bujejwe inyubako amenyesha ko abo bakozi bazo bariha amafaranga yabo mu mafaranga leta itekanya kuzokoresha mu mwaka wa 2025 ushira 2026 buraca bugacana Yandi mu magara y'abantu gucana ayandi yo kuri wa kabiri tuyagira ku ndwara y'uduhombo tw'izuru bita sinizite muri Gifaransa hayitegwa n'umukoro butera mazuru muganga Jean Gentil Rumbete yananosoye ibyo kuvura indwara zifatira mu mihogo mu matwi no mazuru asigura ko ibimenyetso ahanini hari bushuhe ukubabara mu bice bigize izuru ububare bufatanye n'inkorora hakamenyesha ko abakunze gufatwa n'ibicurane bari mu migwi ibangamirwa n'iyo ndwara ucana yandi y'amagara y'abantu na mugenzi wacu bonera muco indwara y'uduhombo tw'izuru sinizite mu rurimi rw'igifaransa iterwa n'imigera igendagenda mu miyaga umuntu ahema canke kandi bikava no kwihindagurika ry'ibihe muganga jean gentil rumbete yanonoseye kuvura indwara zo mu muhogo mu gutwi no mu mazuru asigura ko iyo ndwara ishobora kumara munsi y'indwi zine igakira canke ikaba ngendanwa igihe imaze amayinga arenga cumi n'abiri umukorobe utera amazuru mu duhimba uduce tune tugize uru ruhimba go mu maso rero n'imigira duhura iminsi yose twandukizanya cyangwa iva mu nk'ibyo byita amavirisi iva mu miyaga uyu duhema n'iyi miyaga aya mavirisi iyi migera igendagenda kuko ari imigera igendagenda mu miyaga dukunze kuyibona mu gihe cy'urushana niho izo nkabuzo zose ku bantu bafise gukarirwa n'izo sinezite noneho bikabatera ya ngwara iguma itera ikara ibimenyetso ngo ni byinshi byerekana ko umuntu afise sinezite ni nko kugira bushuhe kutamotegwa canke kandi kumeneka umutwe hariho kumeneka umutwe umutwe udakira ukameneka uruhande rumwe cyane cyane iyo umuntu agire ngo yuname akumva n'indihagizi ziri hejuru y'amaso icya kabiri ni cuncubuka mu mazuru y'ibisero bikaza binuka icya gatatu ni kuziba mu mazuru hamwe bibuza no gusinzira ikindi ni umucanwa ikindi ni ukumva yuko utakicumva ibimota n'ibitamota ikindi ni ukwasamura ubutavanako ikindi ni ugukorora cyangwa kumva uko akarara mu muhogo hari n'aho hagera ku rugero abantu bamwe bamwe ugasanga barazanye n'umuna abantu bageramiwe n'iyo ndwara n'abana bakunze kurwara ibicurane abantu bamwe itabi hamwe n'abantu bafise abasoda bake mu mubiri umuhinga asigura kandi ko iyo ndwara isanga ibimenyetso n'indwara y'ibicurane bafise rero uko bapima umurwayi kugira bemeze koko ko afise sinizite umurwayi ajya atwigana ibimenyetso turaheza tukiyumvira tukavuga tuti ibyo ari byo byose turibaza ko ariyo cyangwa isiyo ariko rero nyuma y'ibyo bimenyetso twaraba hari ubuhinga turabisha iyo turi ko turavura aho tugeze amaso hariho rero mugabo ibyo nibyo muganga Jean Gentil Rumbete azosigura muri buce nandi y'amagara y'abantu izokurikira arakoze mugenzi wacu bonera muco n'ingaha makuru twari twabateguriye acerangirira ndabashimira mwebwe mwese mwari ko murayakurikira mugire ibihe byiza